četvrtkom. Godina je 1788. u Minas Žarajsu, pokreni u portugalskoj koloniji Brazilu, skupina istaknutih građana o Uru Pretu počela je kovati urotu protiv portugalskih kolonijalnih vlasti. Uru Pretu u prijevodu s portugalskog znači crno zlato – Njegovo puno ime je Vila Rikade de Oru Pretu ili bogato mjesto crnog zlata. Iza tog imena krije se mjesto nastalo u blizini velikog rudnika zlata koji je u metropolu slao na stotine kilograma tog plemenitog metala. Jedan od sudionika urote bio je José Joaquim de Maia, koji je imao konspirativno ime Vendek, koji se godinama dopisivao sa Thomasom Jeffersonom, piscem Američke deklaracije nezavisnosti. Vendek se prvo dopisivao s budućim američkim predsjednikom, a onda se i s njim susreo u Francuskoj. Vendek je tražio američku potporu za pobunu protiv portugalskih kolonijalnih vlasti. Thomas Skidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene, ovako opisuje bođete urote. Urotnici su bili uz nekoliko iznimaka bogati muškarci koji nisu željeli poremetiti društveno-ekonomski poredak. Oni nisu za svoju stvar pokušavali unovačiti robove ili siromašne slobodnjake, iako je njihov program pozivao na oslobođenje robova koji su rođeni u Brazilu. Da citiram povjesničara Keneta Maxwella, bio je to pokret sastavljen od oligarha za interese oligarha, u kojem je ime naroda zazivano samo kako bi dalo opravdanje za pobunu. Urotnici nisu bili pažljivi i guverner je brzo saznao za njihove namjere. Urotnik koji je bio najpradaniji pobuni bio je Joaquim José da Silva Xavier, koji je zbog jednog od svojih zanimanja dobio naziv tirodenteš ili vaditelj zuba. Da Silva Xavier bavio se zubarstvom, a bio je jedini urotnik koji nije bio plemenitog roda. Kada je guverner odlučio okončati tu urotu, uhapsio je sve osumnjičene oni plemenitijeg roda zanijekali su svoju upletenost ili su se izvukli zbog položaja ili veza. Guverner je odlučio Tredentoša kazniti za primjer drugima. Thomas Skidmore piše. Nakon namještenog suđenja, šestorica optuženih osuđeni su na vješanje. Tiredenteš je postao žrtveno janje. Ostala petorica dobila su pomilovanje i protirani su u zatvoru u Angoli, ali Tiradenteš je 21. travnja 1792. odveden na vješala. Nakon što je obješen, odrubljena mu je glava i ona je postavljena na stup u središtu Oru Preta. Kako bi se naglasila poruka krune, ostatak tijela je raščetvoren, a dijelovi su postavljeni po gradu. Njegova kuća je razrušena, njezini temelji zasijani solju, kako bi se osiguralo da će to tlo ostati neplodno. Šest godina nakon što je Tiradentes ubijen u lučkom gradu Salvadoru skovana je nova urata. Sada su je skovali obrtnici, vojnici, nadničari, učitelji, uglavnom mulati, koji su u kolovozu 1798. u rukom napisanom manifestu tražili kraj prijezira vrijednog portugalskog jarma, ukidanje ropstva, jednakost svih građana, posebno mulata i crnaca. Njihova vlada trebala je biti, kako je pisalo u manifestu, demokratska, slobodna i nezavisna. Thomas Skidmore ovako opisuje kraj te urote. Urota je također propala. Još jednom guverner otkrio urotu. Rukom napisani manifesti bili su očito dobar trag i 47 osumnjičenika je uhapšeno. Devet njih bili su robovi. Trojica, svi slobodni mulati, dobila su Tiredentešov tretman. Odrubljena im je glava, raščetvoreni su i dijelovi njihovih tijela javno su izloženi. 16 uhapšenika je oslobođeno. Ostali su osuđeni na izgnanstvo. Prisiljeni su iskrcati se na obali Afrike i tamo su ostavljeni da se snađu kako znaju i umiju. Nakon tih urota uslijedile su i druge. Bunili su se i elita i siromašni. Robovi su masovno bježali u potrazi za slobodom. Portugalska metropola još uvijek je bila dovoljno moćna da uguši sve te pobune i urate. Ali onda se u sve to umješala revolucionarna Francuska. Nakon izbijanja Francuske revolucije u njezino gušenje aktivno su se uključile dinastije koje su vladale Španjolskom i Portugalom. Godine 1807. Napoleon Bonaparte odlučio se obračunati s dinastijama na Pirenejskom poluotoku. Vojske svjetskog duha na konju, kako je Napoleona nazvao njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pregazile su taj poluotok. Velika Britanija htjela je spasiti dinastiju Braganca koja je vladala Portugalom. Britansko-portugalsko savezništvo najdugovječnije u Europi vuče korijene od sporazuma iz 1373. godine. Krajnji i neočekivani rezultat tog nastojanja bit će konačno stjecanje nezavisnosti Brazila. Velika Britanija nije mogla zaustaviti Napoleonovu vojsku, ali je odlučila portugalskom dvoru dinastiji Bragansa ponuditi odlazak u Brazil. I portugalska kruna razmišljala je da se iz sve siromašnijeg Portugala premjesti u bogati Brazil. Do toga u miru nije došlo. Ali kada su se Napoleonovi vojnici obrušili na Pirenejski poluotok, po prvi jedini put u europskoj povijesti dvor jedne europske metropole odlučio se preseliti u koloniju u Novom svijetu. Thomas Kidmore ovako opisuje taj pothod. U studenom 1807. cijeli dvor i više od 10.000 dvorjana i pratnje odjedrilo je za Brazil na 46 brodova u pratnji četiri ratna broda Britanske kraljevske mornarice. Kraljevsko društvo bilo je čudnog sastava. Moć krune bila je u rukama princa Dom Joao VI, koji je 1799. formalno preuzeo ulogu regenta kada je njegova majka, kraljica Marija I, proglašena mentalno nesposobnom za vladanje. Njega su u zapovjednom brodu pratili majka i dva sina, Principe Real, Dom Pedro, budući Pedro I i Dom Miguel. Da je taj brod potonuo, cijela dinastija Bragansa potonula bi s njim. Putovanje je počelo nepovoljno. Flota je brzo uletjela u žestoku oluju koja je rastirala brodove. Oluju su preživjeli, ali uvjeti na brodovima bili su strašni. Najezda ušiju pogodila je čak i kraljevsku obitelj. Portugalski dvor sa svom je pratnjom uplovio u Salvador Luku na sjeveroistočnoj obali Brazila u siječnju 1808. godine. Kako to Thomas Skidmore piše, stanovnici Brazila vidjeli su čudan prizor svojih vladara, koji su došli u obliku lude kraljice, debelog regenta i tisuća neobrijanih i neurednih dvorjena, činovnika i pratitelja dvora. Dvori pratnja vidjeli su koloniju u kojoj dvije trećine stanovništva nije bilo bijelo. Dom Joao brzo je odlučio iskoristiti situaciju. Nakon tri stoljeća merkantilističke politike otvorio je brazilske luke za sve trgovačke brodove svijeta – u Riju utemeljio je nacionalnu knjižnicu, botaničke vrtove, brazilsku banku, medicinske ustanove, kao i prvu tiskaru. Thomas Kedmore piše. Dom Joao brzo je zavolio Rio, koji je pod njegovim vodstvom pribavio takve europske atrakcije poput orkestra, kazališta i živahnu ali cenzuriranu nakladničku scenu. U međuvremenu su u Portugalu uglednici, to jest bogati, tražili da se dvor vrati, Traženje je postalo glasnije kada je 1814. poražen Napoleon. Princ Regent postigao je 1815. kompromis, tako što je uzdigao Eštadu du Brazil na status jednakog partnera u novostvorenoj Novoj kraljevini. Tim činom princ Regent legitimirao je svoje stalno odsustvo iz Portugala, a istovremeno je Brazilcima dao razlog za ponos. Godinu dana kasnije Luda Marija, još uvijek formalno monarh, umrla je. Njezin sin postao je vladar Dom Joao VI, nakon što je 17 godina bio princ regent. Previranje koje je donio Napoleon promijenilo je Portugal. Nakon poraza Napoleona u toj zemlji nastupilo nemirno razdoblje koje je doživjelo vrhunac u takozvanoj ustavnoj revoluciji koja je počela u Portu u kolovozu 1820. U listopadu te godine u Lisabonu utemeljena je hunta koja je napisala liberalni ustav i zatražila od kralja da se vrati u Lisabon. Tako je počelo završno razdoblje portugalske vladavine Brazilom. U Portugalu su hunta i korteš parlamentu kojemu je od 181 mjesta njih 72 bilo rezervirano za Brazil, bili za povratak kralja u Lisabon. Dom Joao VI, koji se bojao da će ostati bez prijestolja, 1821. otplovio iz Brazila u Portugal i pratilo ga je samo 4000 dvorjena i pratitelja. U Brazilu je ostavio sina Pedra, kojeg je imenovao za princa regenta i upravitelje Brazila. Kada je odlazio, Dom Joao je sina savjetovao, ako ikada dođe do raskida između dva kraljevstva, treba izabrati Brazil. Nije trebalo dugo čekati na otvoreni sukob Portugala i Brazila. Thomas Kidmore piše. Kortež koji se sastao na krnjoj sjednici na kojoj su bili odsutni neki brazilski zastupnici, usvojio je agresivan stav prema Brazilu, imajući namjeru vratiti ga u podložni kolonijalni status. Brazilska elita reagirala je kako se moglo i očekivati. Bili su bijesni na prijedlog da bi status Brazila kao sukraljevstva mogao biti opozvan ta reakcija nije impresionirala vođe Korteša. Prema njihovoj prosudbi, kraljevska obitelj trebala je biti instrument vraćanja portugalske vlasti nad Brazilom. U ostvarivanju takve strategije Korteš je sada naredio Pedru da se vrati u Portugal, ali Pedro je odbio surađivati. 7. rujna 1822. slijedio je savjet oca na odlasku i objavio prema legendi Fico, ostajem, dok je objavljivao brazilsku nezavisnost. 1. prosinca 1822. on je okrunjen kao car Pedro I. Nijedna bivša kolonija nije prihvatila za svog monarha člana vladajuće obitelji zemlje protiv koje se pobunila. Godine 1822. Brazil je postao nezavisan. Prvo je do 1889. bio carstvo u kojem je vladala dinastija Bragansa, a onda su republikanci svrgnuli s vlasti cara Pedra II. i proglasili republiku koja postoji danas. O Brazilu bi se moglo reći puno toga, ali jedno je odredilo njegovu noviju povijest. Povijest Brazila kao republike, smjenjivanje demokratskih vlada i vojnih diktatura – u sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom ritmu smjenjivanja demokratske i autoritarne vladavine u Brazilu. Naš sugovornik je magistar Želimir Brala. Govorimo o ogromnoj zemlji, on ima 8,5 milijuna kvadratnih kilometara, za ilustraciju 122 Hrvatske stanu u površinu Brazila sa relativno velikim, tada još ne, danas relativno velikim brojem stanovnika, danas ima blizu 207 milijuna stanovnika, koji je od samoga otkrića, odnosno pretvaranja u koloniju Portugala početkom 16. stoljeća imao jedan veliki problem a to je da naprosto nije bilo dovoljno stanovništva da pokrije cijeli taj golemi prostor dobrim dijelom ili najvećim dijelom 90 i više posto a anekumenski, dakle bez ikakve ekonomske aktivnosti pa naravno onda i bez ikakve socijalne, socijalnih karakteristika. Cijelo vrijeme je problem Brazila bio a jednim je dijelom još i danas, u tome što se razvoj njegov odvijao na obalama, dakle na obali Atlantika, gdje su rasli naselja koja su se poslije pretvorila u megalopolise, kao São Paulo ili, ili Rio de Janeiro, a sam se razvoj nije prenosio u dovoljnoj mjeri u unutrašnjost. S jedne strane, dakle, zbog nedostatka stanovništva, a s druge strane, zbog nedostatka tehnoloških naprosto mogućnosti za razvoj željeznica, cesta, transporta i tako dalje. Zanimljivo je kada već o tome govorimo da je jedan od razloga za izgradnju novoga glavnoga grada Brazilije, koji je smješten u geografskom gospodarskom centru Brazila upravo taj pokušaj, dakle da se stvaranjem glavnog grada u sredini ničega privuče ljude u unutrašnjost i da se na taj način obala odtereti od velikoga pritiska gdje se više naprosto nije moglo funkcionirati. Kad je već o Brazili riječ, taj je plan, dakle prijenos razvoja i unutrašnjost samo jednim dijelom uspio i dan danas, ali ipak uspio je u daleko većoj mjeri nego što je bilo prije, ali uspio je zahvaljujući razvoju aeronautike, dakle avionskog prijevoza koji je te ogromne udaljenosti brazilske mogao savladavati i na taj način onda povezivati i centar zemlje sa glavnim gradovima saveznih država koje su uokolo i šireći se i sve dalje i dalje. Kada je Brazil postao nezavisna zemlja, njegova ekonomija oslanjala se na uzgoj šećera, duhana, kave i pamuka. Kolonisti su mahnito tražili zlato i konačno su ga u velikim količinama našli 1695. u pokrajini Minas Gerais. U potrazi za zlatom nađeni su dijamanti i u 18. stoljeću na stotine kilograma zlata i dijamanata izvađeno iz Brazila ali do brazilske nezavisnosti ta rana bogata nalazišta iscrpljena su i poljoprivreda je onda postala temelj brazilske ekonomije. Radni temelj te ekonomije bili su robovi. Kako to piše Thomas Skidmore, temeljni ekonomski odnos u Brazilu u vrijeme stjecanja nezavisnosti bio je ona između roba i gospodara. Brazilske neelite 1822. činile su 95% stanovništva i nisu imale niti prihoda ni obiteljskih veza da bi se uzdigle iznad preživljavanja. Društvo je bila piramida. Na dnu su bili robovi, kako urođeničkog, tako i afričkog podrijetla. Nešto iznad njih bili su slobodni ljudi, uglavnom ne bijelci, rođeni slobodni ili oslobođeni robovi ali oni su postojali u međuprostorima ekonomije kao obrtnici i trgovci s malo i nimalo utjecaje u politici, osim kao topovska hrana u uličnim okršajima ili regionalnim sukobima. Nad njima je bio golem jaz između malene elite na vrhu, 1 do 2% brazilskog stanovništva i goleme većine na dnu. Nakon osamostaljenja Brazil je imao dva cara. Dom Pedro I vladao je do 1831. Njegov sin Dom Pedro II vladao je do 1889. U vrijeme vladavine Pedra II stanovništvo Brazila poraslo je s 4 milijuna na 14 milijuna. Javni prihodi porasli su 14 puta, obim izvoza povećan je 10 puta. Usprkos svih tih dostignuća, većina je bila nezadovoljna. S nezadovoljstvom siromašnih, one goleme većine, cari i elite, lako su se mogli nositi. Thomas Kidmore piše. Je li ne elita predstavljala ikakvu stvarnu prijetnju eliti? U stvari ne. Događali su se ustanci robova, kao u Kašueiri u Baji 1814. kada su pobunjenici zapalili grad, ali službena represija bila je više nego dorasla zadatku. Brutalnost kojom se održavalo ropstvo bila je beskrajna, iako su neki gospodari bili iznimka od toga pravila. Šibanje i unakazivanje bili su opća mjesta. Pogubljivanje robova nije bilo nepoznanica. Tjelesne kazne obično su se izvršavale na gradskim trgovima kako bi ostavile najveći utisak. Zločin izdaje još uvijek se nagrađivao vješanjem, odrubljivanjem glave i nabijanjem žrtvine glave na kolac. Zatvaranje i tjelesne kazne bili su samo najdramatičniji oblici kontrole društva. Puno je perfidnija bila socijalizacija mladih u automatskom prihvaćanju društvene hijerarhije i njihovu mjestu u njoj. Elita će biti ta koja će 1889. dokrajčiti carstvo. Moćna elita gradova na obali, plantažeri kave te vojni vrh vidjeli su u caru i monarhiji zastarilu instituciju koja se previše vezala uz dio zemljoposjednika. 15. studenog 1889. vojska je uz potporu gradske elite izvela državni udar i prisilila Pedra II. na abdikaciju i zgnanstvu u Europi. Godinu dana prije ukinuto je ropstvo. Ta dva događaja okončala su dvije institucije koje su odredile brazilsku prošlost. Proglašenjem republike nastupilo je novo vrijeme za Brazil ali u njemu su još desetljećima vladali bogate elite i podjela na moćne i prosperitetne gradove na obali i na skoro pustu i siromašnu unutrašnjost. Tek krajem 1950-ih predsjednik Žuselinu Kubiček, socijaldemokrat, pokušao je izgradnjom novog glavnog grada povezati tu golemu zemlju. Pokušaj i uspješna realizacija izgradnje novog grada koju je proveo predsjednik eh, Kubiček je nažalost imala i negativne momente. Negativni momenti, što eh, Brazilci nerado priznaju, sastoje se u načinu financiranja izgradnje Brazilije. Brazilija je izgrađena u jedan dio uz pomoć kredita, ali jedan dobar dio uz pomoć eh, inflacije, koja je bila visoka. Inflacija ne znači ništa drugo nego prebacivanje troškova na svakoga čovjeka u određenom vremenskom periodu, na svakog stanovnika. Golema inflacija je pak proizvela koješta što inflacije proizvode negativne e, momente. Izazvala je nezadovoljstvo kod mnogih slojeva stanovništva koji zbog inflacije nisu mogli funkcionirati kako bi inače vjerojatno funkcionirali i to je također stvorilo jednu klimu da tri godine kasnije, tri godine nakon inauguracije Brazilije, dakle 1964. godine, grupa generala odluči da preuzme zemlju u svoje ruke i da, kako oni misle, pokuša srediti, srediti stanje u zemlji na svim frontama, kako generale i govore uvod u diktaturu je više nego jasan. Nije samo naravno inflacija i ne možemo optuživati Braziliju, taj prekrasan grad koji je urbanistički projektirao Luciju Košta, a arhitektonski ga predivno realizirao Oskar Nimajer. Nije na njemu naravno krivica za sve to. Ipak ostaje jedan dio istine i u tome. Jedan od razloga zašto je e, vojna diktatura mogla biti uspješna, gledano iz perspektive e, generala, jeste upravo uloga koju je vojska ili utjecaj koji je vojska ili moć koju je vojska imala u brazilskom društvu. Nakon uspješnog rata protiv Paragvaja, u još u pretprošlom stoljeću, vojska je nekako uvijek ostajala s veoma važnom ulogom u javnim poslovima, pa onda i u političkim poslovima. Dio te moći ostaje i don dan danas, kad je Brazil ipak usprkos svemu, demokracija koja je e, relativno stabilna, za koji se ne treba bojati, po mom mišljenju, da će opet pretočiti se u diktaturu, ali ipak i danas se osjeća ta, ako ništa drugo, bojazan od uloge vojske koje bi vojska mogla preuzeti u javnim poslovima. U brazilskoj povijesti razdoblje između proglašenja Republike i 1930. naziva se razdobljem Prve Republike, a Prva Republika pak se naziva i razdobljem kave i mlijeka. Kavu je predstavljala Savezna država Sao Paulo, mlijeko Savezna država Minas Gerais. Elite te dvije države vladale su Brazilom. Druga odlika Prve Republike bili su njezini pukovnici. Boris i Sergio Fausto u kembričkoj sažetoj povijesti Brazila ovako opisuju te pukovnike Prve republike. Uobičajeno je misliti o Prvoj republici kao republici pukovnika. Taj izraz odnosi se na pukovnike stare nacionalne garde. Oni su uglavnom bili seoski zemljoposjednici s lokalnom bazom moći. Koronališmo je bio inačica raširenijeg društveno-političkog odnosa pokroviteljstva, koje je postojalo kako na selu, tako i u gradu. Taj odnos proizlazio iz društvene nejednakosti, od nemogućnosti građana da ostvare svoja prava, od lošeg ili nepostojećeg stanja državnog sustava skrbi i od nedostatka karijerne državne službe. Svi ti nedostaci sežu u kolonijalna vremena, ali Republika je stvorila uvjete koji su omogućili lokalnim političkim šefovima da zgrnu veliku količinu moći. Tijekom izbora pukovnici su kontrolirali birače u njihovom području utjecaja. Ljudi su glasovali za kandidate pukovnika u zamjenu za usluge koje su se kretale od para cipela, kreveta u bolnici ili posla učitelja. Razdoblje Prve republike nije bilo samo crna rupa klijentelizma. U to vrijeme Manauš je zbog gume postao kozmopolitsko središte u kojemu su u srcu Amazone građeni golema opera, kina, tramvajske linije. Rio de Janeiro je pod upraviteljem prefekta Francisca Pereire Pasuša postao jedan od najljepših gradova svijeta. Uzgoj kave u Sao Paulo doveo na stotine tisuća ljudi. Sam grad je sa 35 tisuća stanovnika, koliko je imao 1883. narastao do 1907. na 350 tisuća stanovnika. Kraj toj prvoj republici došao je 1930. kada se protiv moćnih plantažera koji su vladali zemljom pobunio dije srednje klase iz gradova i niži časnici vojske. Kampanja za predsjednika 1929. pokrenula je okršaj stare i nove elite. Thomas Kidmore piše. Kandidat većine političkog stroja bio je Julio Prešteš, guverner Sao Paula, države iz koje je bio i predsjednik Washington Luiš. To je bilo bitno jer je rivalitet između država bio jak i u njemu je Sao Paulo bio protiv velikih država Minas Gerais, Rio Grande do Sol i manje države Paraibe. Opoziciju službenom kandidatu činio je Liberalni savez koji je nominirao Žetulija Vargasa, bivšeg saveznog ministra financija i guvernera Rio Grande do Sola. Njegov kandidat za potpredsjednika bio je Julio Pessoa, političar iz Paraibe. Tijekom kampanje opozicija sumnjičava prema prebrojavanju glasova razmišljala je o organiziranju puča ako se Julio Prešteš proglasi pobjednikom, što se i dogodilo. Mnogi u opoziciji sumnjali su na prijevaru, ali je Vargas procijenio da nema moći da bi uspješno osporio izbore. Promijenio je mišljenje kada je ubijen Joao Pessoa, Vargasov kandidat za potpredsjednika. Joao Pessoa ubio je njegov politički suparnik, pristalica novoizabranog predsjednika Prestoša, ali ne zbog političkih razloga, već zbog toga što je Pessoa javno objavio pisma njegove ljubavnice. Tek tada je Vargas sa dijelom vojske počeo kovati uratu. Godine 1930. Vargas je na čelu svojih pristalica ujahao u glavni grad Rio de Janeiro. Do tada je bilo jasno da veliki dio vojske podržava njega za vođu u duhu gaučovskog mačizma Vargas i njegovi pratitelji privezali su konje na kojima su ujahali u Rio za obelisk u aveniji Rio Braku, jednoj od znamenitosti Rio de Janeiro. Vargas će poput diktatora vladati Brazilom do 1945. Nakon drugog svjetskog rata Brazil je imao tri istaknuta predsjednika. Prvi je bio Žušcelinu Kubiček, kojemu ime kaže da je imigrant e, češkoga podrijetla, kojemu valja zahvaliti taj prekrasan glavni grad Braziliju. On je investirao cijeli svoj politički kapital i cijeli svoj mandat da u tome uspije i uspio je. Iza njega je slijedio Žaniju Kvadruš koji je bio predsjednik s očitim namjerama da pokušava provesti reforme i zato je bio vrlo kratko na vlasti, tek 8 mjeseci. A potom slijedi onaj iza koga će se dogoditi vojni udar, a to je Joan Goulart, zvan Žangu. Kad on preuzima vlast, ekonomija ima visoku, jaku inflaciju, on se okružuje ljudima lijeve orijentacije, umjereno lijeve orijentacije, na primjer Celso furtadu glasoviti ekonomist brazilske i svjetski, ne samo brazilske, i planiraju donijeti trogodišnji plan za izlazak iz e, krize u kojoj se društvo već tada očito nalazi. To je dakle serija institucionalnih e, reformi. Karakteristika mu je osnovna suzbijanje javnog deficita sa jedne strane, a istovremeno razvojna e, politika sa druge strane uz provođenje takozvanih temeljnih reformi, kako su oni to zvali, a to su ekonomske i socijalne mjere koje su predviđale veću ulogu države u prvenstveno ekonomiji. Uključivali su dakle poreznu, bankarsku reformu, poljoprivrednu reformu, prosvjetnu reformu. Na primjer, u poljoprivrednoj reformi je predviđena ekspropriacija neobrađivane zemlje uz obeštećenje vlasnicima, davanje poljoprivrednicima statusa jednakoga kao što su imali industrijski radnici, ili u okviru prosvjetne reforme, cilj prosvjetnog aspekta reforme je bio naprosto valorizirati prosvjetu kao takvu, poticati razvoj javnih škola i sveučilišta od, od suzbijanja velike e, nepismenosti do naprednih znanstvenih istraživanja. Dva su političara obilježila brazilsku politiku nakon drugog svjetskog rata. Žuselino Kubiček i Joao Goulart ili Džangu. Kubiček je rođen 1902. u Diamantini, završio je medicinski fakultet, nakon toga je specijalizirao kirurgiju u Berlinu, Parizu i Beču. Kada se vratio u Brazil, postao je načelnik kiruškog odjela vojnih sanitetskih jedinica u državi Minas Gerais. Za gradonačelnika Habelu Horizonta izabran je 1940. i mandat je u uređenju grada i utemeljenju klinika i drugih javnih službi. Guverner države Mina Gerais postao je 1951. Tada je mandat proveo u gradnji autoputeva, hidrocentrala, razvoju poljoprivrede i industrije. U njemu su vidjeli i nasljednika predsjednika Žetulija Vargasa. On je predsjedničku kampanju vodio pod sloganom Struja, prijevoz i hrana. Za predsjednika je izabran 1951. Postignuća za vrijeme njegovog mandata ovako opisuje enciklopedija Britanika u članku o Žuselinu Kubičeku. Dok je bio predsjednik, Kubiček je pogurao brzi razvoj brazilske strojogradnje, gradnju hidrocentrala, čeličana i drugih teških industrija i dao je sagraditi 18.000 km novih cesta i željezničkih pruga možda najvažnije, preselio je glavni grad iz Rio de Janeira u novi grad nazvan Brazilija, koji je smješten daleko od obale, tisuću kilometara u unutrašnjosti. Kubičak je želio da novi glavni grad ubrza naseljavanje i razvoj brazilske goleme unutrašnjosti. Kubičakov potpredsjednik bio je Joao Goulart, rođen 1918. godine u Sau Borži. Kada je Kubičeka na položaju predsjednika naslijedio Žanio Kvadroš, Gulart je i njemu bio potpredsjednik, ali Kvadroš je pod pritiskom vojske morao dati ostavku. Usprkos žestokom protivljenju vojske, koja je Gularta smatrala komunističkim simpatizerom, on je postao predsjednik i nastavio je Kubičekove reforme. Te će reforme još više uvjeriti vojsku da je vrijeme za državni udar. Porezna reforma je bila jedno pitanje koje će imati vjerojatno velik, također velik utjecaj na njegov pad i na ulazak vojske na scenu. Porezna reforma je bila temeljena na takozvanoj poreznoj pravednosti. Dakle, onaj koji ima više plaća više poreza, onaj koji ima manje plaća manje poreza, na suzbijanje porezne evazije, na suzbijanje dakle, izbjegavanja plaćanja poreza, a jedan poseban cilj koji će mu protivnici i kako zamjeriti bio je ograničavanje iznošenja dobiti u inozemstvo i to dobiti naročito multinacionalnih kompanija koje su tada bile u Brazilu. S druge strane, izbornoj e, je reformi bio osnovni cilj davanje prava glasa nepismenima i podeficirima i oficirima nižih činova. Oni naime do tada nisu imali niti aktivno, niti pasivno pravo glasa i Žangu je smatrao da uz opisminjavanje, da je to veoma važan poticaj da se ljudi opismenjuju, dakle da društvo, sveukupno društvo napreduje. U okviru te izborne reforme je također bio planirana legalizacija Brazilske komunističke partije koja je osnovana još 22. godine, koja je tada bila u ilegali, ali koja nije zapravo objektivno imala dominantan utjecaj, velik utjecaj u društvu, ali je na simboličkom manifestativnoj razini i takako bilo važan čin da će to on legalizirati komunističku partiju. Oni megalopolisi koje smo spomenuli, njihova karakteristika je također veliki nedostatak stambenog prostora i nije slučajno da se oko velikih gradova u Brazilu stvaraju favele, stvaraju se dakle bidom vili, naselja, ilegalna potleušica od kartona, od e, bačava, od dakle provizornih e, nastambi. E, Žango je smatrao da treba novi nacionalni plan za izgradnju stanova napraviti koji će se omogućiti da ljudi mogu unajmiti stan i živjeti životom dostojnim čovjeka. Također jedan važan moment, reforme, planirane reforme su uključivale nacionalizaciju raznih industrijskih sektora, nacionalizaciju električne energije, naftne industrije, dakle rafinerija, Brazil tada nije proizvodio e, naftu, i kemijsko-farmaceutske industrije. Ta nacionalizacija nije prošla u kongresu, ali je i tekako zabrinula posjednike krupnog kapitala, što bi se moglo danas sutra dogoditi. Dakle, narod je nezadovoljan, Žangu daje te planove, generali odlučuju da to više ne može tako i odluče preuzeti vlast. Od stjecanja nezavisnosti vojska je odigrala veliku ulogu u političkom životu Brazila. Vojska je pomogla republikancima u svrgavanju carstva i proglašenju republike. Njezin prvi predsjednik bio je maršal Manuel deodoro da Fonseca. Vojska je pomogla Žetuliju Vargasu da osigura vlast državnim udarom 1930. 15 godina kasnije vojska je pomogla u rušanju Vargasa s vlasti i uspostavljanju Demokratske republike. Taj Vargas je 1950. pobjedio na izborima za predsjednika. Četiri godine kasnije vojska je bogatoj eliti ponovno pomogla da sruši Vargasa s vlasti. 24. za te 54. u 8.30 u spavaćoj sobi u Palacio do Katete Vargas je pucao u srce. i za sebe ostavio politički testament. Leslie Battle u Kembridžskoj povijesti Latinske Amerike u devetoj knjizi posvećenoj povijesti Brazila nakon 1930. piše. Osim kratke poruke rukom napisane nekoliko sati prije smrti, Vargas je ostavio Karta Testamento, jedan od najčuvenijih dokumenata u brazilskoj povijesti. Vjerojatno ga je Vargas diktirao novinaru Joseu Suarešu Masielu Filju, njegovom omiljenom uredniku i pisu iz Sjene. Vargas je, pisalo je, uvijek bio sluga naroda. Vratio se na vlast 1950. na 51. na rukama naroda i htio je obraniti narod, posebno one vrlo siromašne, pred moćnim interesima koji su ometali njegove napore da vlada zemljom u nacionalnom interesu i prema interesima naroda. Sada, stari umoran, spokojno on poduzima prvi korak na putu za vječnost i ostavlja svoj život povijesti. Varga se svojim samoubojstvom osvetio vojnicima koji su ga svrgnuli s vlasti. Na vijesti o njegovom samoubojstvu tisuće su izašle na ulice i prisilile oligarhe i vojsku da dopuste obnovu demokracije. Godine 1955. za predsjednika je izabran socijaldemokrat Žusalino Kubiček. Na ponovni dolazak vojske na vlast neće trebati dugo čekati. Vojna diktatura je, dakle, trajala više od 20 godina. Od 1. travnja 1964. do 1985. godine. Vojska je naprosto izvedena na ulicu. Gular koji je bio na putu je doznao što se događa. Otišao je na jug zemlje pokupiti familiju i sklonio se izbjegao u Urgoj. I počinje taj period, 21-godišnji period, koji se označava kao peta Brazilska republika, u kojem zemlja funkcionira uz odsutnost ili uz nepostojanje temeljnih demokratskih postulata, uz masovnu cenzuru, torturu. Različita su se ustavna prava kršila za vrijeme diktature i brojne su osobe deklarirane ili pozicionirane ili osumnjičene samo da su protiv režima bile mučene i ubijene od strane nekih oficira. Nisu svi oficiri u tome sudjelovine, naravno ali dovoljan broj da ljaga padne na cijeli oficijski kadar. Govorili smo o ambiguitetu e, brazilske diktature, dakle nije čista diktatura kao što su bile drugdje. Nije ukinut kongres u latinskim američkim državama, slično kao u Sjedinjenim američkim državama, dakle postoji predsjednik i postoji kongres sa dvama domovima, ne postoji predsjednik vlade, nego predsjednik države istovremeno ima izvršnu vlast, dakle on je istovremeno i predsjednik vlade. Kongres je, dakle, nije raspušten, ali je samo dvijema strankama dopušteno da djeluju. Jedna je Alijansa Renovadora Nacional, dakle državna alijansa za renovaciju, za obnovu, to je takozvana arena, koji su sašnjavali uvijek uglavnom oficiri i koja je da bome bila za diktaturu i za takvu vlast a druga je bila stranka Movimentu Demokratiku Brazileiru, brazilski demokratski pokret, MDB, koji je bio skresane uloge, nisu mogli o svemu niti glasati, a kamoli da bi se usudili o svemu govoriti. I u tom periodu dvostranačja to nekako funkcionira, za demokratske standarde loše, ali ipak ne može se reći da je ukinuta potpuno opozicija. Iz tog MDB-a se nakon redemokratizacije zemlje 1985. godine su se stvorile brojne stranke od koje su neke preživjele, neke ne, ali to su uglavnom bile stranke desnoga i još danas su stranke desnoga centra. Vojska je preuzela vlast u Brazilu 1964. godine, ali najžešće godine terora počele su 13. prosinca 1968. kada je objavljen institucionalni akt broj 5, koji Leslie Bethel u kembričkoj povisti Latinske Amerike naziva državnim udarom u državnom udaru. Tim aktom počinju takozvane olovne godine u Brazilu, godine najžešćeg vojnog terora, koje će potrajati šest godina do 1974. U tim godinama vojnu huntu vodili su najtvrđi generali. Njihov način razmišljanja ovako opisuje Thomas Kidmore. Logika tvrdolinijaša bila je jednostavna kao što je bila i absurdna. Vjerovali su da je Brazil patio od zločudne bolesti populizma, komunizma ili korupcije još fanatični časnici vidjeli su tu bolest kao izazov kršćanskoj civilizaciji, čiji je Brazil bio zaštitnik. Po toj logici pornografija je bila jednako velika prijetnja kao i kubanski agenti. Za razliku od pristalica generala Castela Blanca, koji su mislili da će nekoliko godina vojne vlasti biti dovoljno liječenja da se izliječi ta bolest, tvrdolinijaši su vjerovali da Brazil pati od raka, koji može biti izliječen samo desetljećima oštrog liječenja. U olovnim godinama prvi cilj vojske bio je da slomi početak oružanog otpora koje je započela urbana gerila. Među njezinim vođama bio je i Carlos Maringelja, pisac jednog od najutjecajnijih priručnika gerilskog ratovanja. Hunta je brzo slomila svaki pokušaj oružanog otpora. Marengelja je ubijen već u studenom 1969. Ali vojska nije zaustavila svoj pohod terora. Thomas Kidmore ovako opisuje metode mučenja kojima se koristila vojna hunta Brazila. Jedna od metoda bila je papigina prečka, u kojoj je žrtva bila gola obješena za vodoravnu prečku i podvrgnuta premlačivanju i elektrošokovima. Druga je bila potapanje žrtve u prljavu vodu i pucanje iznad njezine glave, kad god bi tijelo izronilo na površinu. Za posebno teške slučajeve, to jest kada se nije naslučivalo priznanje ili inkriminirajući dokaz, struja je puštana kroz genitalije, bubnjeće na ušima ili na druge dijelove tijela. Predsjednici hunte, vojne hunte koja je bila na čelu zemlje su bili razni. I među generalima nije vladalo jednoglasje ili suglasje kako da se upravlja zemljom, tako da je dolazilo do nesuglasica u kupoli vojnoga vrha i predsjednici su se onda mijenjali. Prvi predsjednik je bio general Kaštelu Branku koji je donio ustav, proklamirao zapravo ustav 1967. godine između ostaloga taj je Ustav ograničio pravo na štrajk, nalagao je da se predsjednik izabire neizravnim indirektnim putem i dopustio je smrtnu kaznu za djela protiv sigurnosti države. Njegov pak nasljednik, general Koštaj Silva, je poznat ili među najpoznatijima zbog strašne uredbe koja se zvala institucionalnom rasinku, dakle institucionalna uredba broj pet a koja je predsjedniku Republike dodijelila izvanredne ovlasti iznad ustavnih zakona. Ta je uredba zabranila sva okupljanja protiv vojnog režima, uspostavila cenzuru na sve oblike izražavanja, dakle medijske ili na ulicama ili bilo kako drugo, i omogućila predsjedniku da bez ikakvog postupka oduzme nekome politička prava na deset godina života. Njega je pak naslijedila privremena hunta 69. godine, koja je bila na čelu samo dva mjeseca, što isto svjedoči o tome da nije postala niti stabilnost vojne hunte. A za vrijeme privremene hunte 69. je godine donesena nova uredba broj 14, koja je uvela, dakle Ustav je prije dopustio, a ova je uredba uvela smrtnu kaznu i doživotni zatvor onima koji bi sudjelovali u pobuni protiv vojnoga režima. Ipak najrepresivnija vlada je bila vlada koju je vodio general Medici ili Medici, tanjanskoga je podrijetla, dakle ovisno o tome kako se čita prezime. Ona je bila nesumnjivo najrepresivnija vlada vojne diktature u Brazilu i to je upravo period u kojem su brojni kritičari vlade završili u zatvoru, bili su mučeni eh, i ubijeni ili su naprosto nestali, da se im se ne zna sudbina nekima niti, da, niti dan danas. Kada je vojska preuzela vlast, njezina vlada u početku je naizgled bila uspješna. Hunta generala Castella Blanca uspjela je inflaciju za 1967. spustiti na 28%. Strani dug je reprogramiran i sljedeće 1968. pojavio se rast koji će sljedećih šest godina biti u prosjeku 10,9%. Do kraja 70-ih sve se to izgubilo. Javne službe bile su u jadnom stanju i to ne samo zbog smanjenja proračuna, već i zbog lošeg upravljanja. Krajem 70-ih, dok se nepismenost smanjivala gotovo u cijelom svijetu, u Brazilu je njezina stopa bila tek nešto ispod 20%. Problem sa stambenim prostorom bio je sve veći, zločin je rastao. Propadanje je bilo najvidljivije u zdravstvu, prometu i telekomunikacijama. Thomas Kidmore piše. Deficiti u gotovo svim razinama vlade smanjili su održavanje ulica, ostavljajući zjapeće rupe na ulicama gradova. Novine u Riju 1980-ih donijele su fotografiju Volkswagena koji je nestao u rupi na cesti i opasne uvjete na autocestama. Glavna arterija koja je povezivala Sao Paulo i Curitibu postala je poznata kao vožnja smrti. Nepostojanje održavanja cesta bilo je opasno, jer je Brazil uvelike ovisio o cestovnom prometu. Ovisnost je povećala vladina odluka u 1950-ima da se usredotoči na autoceste, a ne na željeznički sustav. Kapacitet telefonske mreže u koji je vojna vlada ubacila velika sredstva u 1970-ima pao je do kasnih 1980-ih znatno ispod potražnje. Telefonski brojevi u gradovima redovito su oglašavani na prodaju u vodećim novinama u glavnim gradovima po cijeni od nekoliko tisuća dolara za broj. Hunta je u propagandne svrhe iskoristila i pobjedu nogometne reprezentacije Brazila na svjetskom prvenstvu u nogometu održanom 1970. u Meksiku. Slogani vojnih propagandista u tim godinama bili su Brazil, usnuli div se budi. Nitko ne može zadržati ovu zemlju. Brazil voli ili odlazi. Ali do kraja tih 70 bilo je jasno da vojska ne može voditi zemlju. Naravno, to vojsku nije spriječilo da se održi na vlasti sve do 1984. godine, govori magistar Želimir Brala. General Geisel je možda na neki način i nama zanimljiv. Za njegove najme vlade, pored svih ostalih nesretnika koji su ubijeni i mučeni, 1975. godine za njegove vlade mučen i ubijen Vladimir Herzog, Vladimir Herzog je bio novinar, brazilski novinar, profesor ili dramaturg, ali je rođen bio u Osijeku 1937. godine u židovskoj obitelji koja je kad je uspostavljena NDH, izbjegla prvo Italiju, a potom su emigrirali u Brazil. Herzog je mučen i ubijen u San Paulu, Obitelji je rečeno da je počinio samoubojstvo vješanjem. Autopsija vojnih vlasti je potvrdila eh, da je riječ o samoubojstvu, no nakon redemokratizacije se ustanovila da su oficiri njegovo samoubojstvo inscenirali i fotografiju pustili u javnost, fotografiju njega nakon smrti pustili u javnost upravo zato da bi zastrašili moguće simpatizere ili druge opozicionare. Ipak, kad se izuzme ta epizoda, pod Gajzelom je vladom Brazil polako počeo kretati prema demokratizaciji. Opazvana je ona uredba AI5 koju sam spomenuo, koja je omogućavala sve što god netko u policijskom i vojnom aparatu želi raditi i dopušteno je, premda opet u skromnim okvirima, nešto više postojanje opozicije. Posljednji predsjednik je bio João Figueiredo, taj se najdulje zadržao od 1979. do 1985. godine. On je potaknuo i donio onaj zakon o amnestiji od 1979. godine, koji je zajamčio povratak političkih izbjeglica u zemlju, ali i oslobodio istovremeno oficire za počinjena nedjela. U njegovo doba je dopušten pluripartidarizam, u njegovo je doba dopušteno više stranačje i to će iskoristiti između ostaloga i Luizi Nasi Lula da Silva, predsjednik Lula, 1980. godine će osnovati radničku stranku, a on sam će potom postati i predsjednik demokratskog Brazila u dva mandata od 2003 do 2010. godine. Vladavina vojske u Brazilu završila je zapravo 1985. U 21 godinu vojska je pokušala s konzervativnom modernizacijom. Rezultati su bili loši. Krajem 1978. Brazil je dugovao 43,5 milijardi ondašnjih dolara, to bio dvostruko veći dug od onoga iz 1975. Godine 1984. brazilski se dug popeo na u ono vrijeme golemih 91 milijardu dolara. Te 1984. inflacija u Brazilu bila je 223%. Civilne vlade nakon odlaska vojske s vlasti dobile su golemi posao vraćanja normalnog stanja u Brazilu. Je li im to uspjelo? Poslušajte sljedećeg četvrta. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić, Emisiju snimio Daniel Turk. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.